บุ๊กทูแปดสิบสาม8รอดีตการสามฟอ์ติด i ทรโทรศัพท์ริงเงดิฉันโทรศัพท์แล้วย e ยฮอริงต์ ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมา Jeg har ringt hele tiden. ถาม Spørre. ดิฉันถามแล้ว Jeg har spurt. ดิฉันได้ถามเสมอ Jeg har alltid spurt. เล่าฟอร์เทลล่ะดิฉันเล่าแล้วยายฮอร์ฟอร์ทอลต์ดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วยายฮอร์ฟอร์ทอลต์เทเลฮิสตูเรียมเรียนลาเรเลสดิฉันเรียนแล้ว Jeg har lært. Jeg har lest. ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่ำเลย Jeg har lært hele kvelden. Jeg har lest hele kvelden. ทำงาน jobbe ดิฉันทำงานแล้ว Jeg har jobbet. ดิฉันทำงานทั้งวันเลย Jeg har jobbet hele dagen. รับประทาน ทาน spise ดิฉันทานแล้ว Jeg har spist ดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้ว Jeg har spist opp